Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Bet Dievas apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais prikėlė gyventi su Kristumi. Jūs juk esate išgelbėti malonę. Prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Todėl atsiminkite, kad jūs, kadaise buvote kūnų pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais, vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustimu, atliktų rankomis. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomeniai, tolimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėl Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikymas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Jis panaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abejus sutaikė su Dievu pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Atėjęs jis kelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie tėvo vienoje dvasioje. Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertinių akmenių patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas tampantis šventikla viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi, kaip Dievo buveinė dvasioje.